اللهم يا ذا الرحمه الواسعه ويا ذا الحجه البالغه بك نرفع ايدينا وبك نستدفع مكروه ما نحن فيه ونعوذ بك من شر ما نعلم وما لم نعلم ونسالك نعمه سابغه وعنايه كامله اللهم الق في قلوبنا خوفك ورجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك وارزقنا التوكل عليك والالتجاء اليك يا من نعمه لا تحصى ويا من له الاسماء الحسنى والصفات العليا احفظنا وجميع اخواننا واخواتنا بما حفظت به ما حفظت وارعنا رعايه عبادك المخلصين المخلصين Ey engin rahmetin ve münkirlere itiraz noktası bırakmayan en kesin, en mükemmel delilin sahibi Rabbimiz. sadece senin dergahının önünde ellerimizi kaldırıyor ve ancak senin inayetinle içine düştüğümüz sevimsiz durumlardan kurtulabileceğimizi umuyoruz. Muttali olabildiğimiz ve olamadığımız bütün kötülüklerden sana sığınıyor ve senden eksiksiz, bol nimet ve inayeti kamile istiyoruz. Rabbimiz, kalplerimizi sana karşı haşyet ve reca duygusuyla doldur. Ve senin kapından başka kapılara karşı içimizde bir temayül ve ümit bırakma. Biz kullarını sana tevekkül ve iltica hisleriyle rızıklandır. Bizi kadın erkek, bütün kardeşlerimizi ihlasa ermiş ve erdirilmiş kullarını koruduğun gibi sıyanet buyur.'' Ey sayılamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvi sıfatların sahibi Yüce Rab. Amin.